Radio Cornellà, 104.6 FM. Bueno, comezamos xa a segunda oriña con música galega como esta que nos acaban de presentar e eh, que mm, forma parte tamén das propostas para que, mm, bueno, vostedes elixan como sintonía do noso programa. A verdade é que, bueno, eh, pertence a Riobo e nos queríamos que vostedes a coñeceran. Mm, estáse facendo a posibilidade de elección mediante internet, mediante correo electrónico para que todos vostedes elixan non podemos falar agora con Xulio Simón, según me dice o noso técnico. Parece ser que temos algún a, ah, a, ah, algún problema, o caso é que intentaremos ou continuaremos falando con con Galicia, mm, con outras comunicacións, xa veremos. Non, O que sí que facemos é comunicación das cousas que nos chegan a nosa redacción, como por exemplo o Mosteiro de Herbón acollerá o Centro Internacional pola Paz. Onte o Consello da Xunta aprobou a incoación do Expediente de Ben Interese Cultural, BIC, para o Mosteiro de Herbón, un cenobio franciscano fundado no século XIV. Hoxe coñecemos máis elementos dese proceso. Segundo nos conta Manuel Dios, presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz, a denominación do mosteiro como BIC Mm, era unha das condicións exigidas polo Ministerio de Fomento para que o edificio poida ser rehabilitado con cargo ao prim, o un o elemento cultural que, a, que estamos a falar. A proposta é ambiciosa, con proxecto de rehabilitación de Pedro Llano. Parte do mosteiro acollerá as instalacións do Centro Internacional pola Paz, que comprende entidades como o Seminario Galego de Educación para a Paz, a Fundación Cultural de Paz, a Cátedra UNESCO de Cultura da Paz da Universidade de Santiago e o futuro Centro UNESCO de Galicia. Manuel Dios sinalou que este centro mm, terá un ámbito galego, centrarase na difusión dos valores da UNESCO e, un, e en cuestións de patrimonio material e integrará aos clubes UNESCO de carácter local existentes neste momento en Galicia. Antes de final de ano comenzará o proceso de constitución da de cara á elaboración da proposta que deberá ser aprobada por esta entidade internacional. O Ministerio de Fomento financiará o 75% das obras de rehabilitación e o que suporá un orzamento de 700.000 euros e outro 25% parece que o financiarán as entidades promotoras. Xa temos a comunicación con Galicia outra vez. Vamos alá. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Es, desta eh, hecha non estás nas Rías Baixas? Pois non, estou con estes de de camiño. Estou ahora mesmo en, en Vilalba e eh, agardo dentro de un pouco pois eh, chegar a Viveiro, onde mañá pois penso facer unha unha ruta pola fermosa ría do, do Barqueiro, non? Mm. situada na desembocadura do, bueno, donde desemboca o río Sor, entre os concellos do Vicedo, de Lugo e de Mañón, na Coruña, eh, limitando pois eh, coa península de Bares por un lado, o leste co Concello de Vicedo e coa illa Coelleira, non? Ajá. O sea que mm, é unha pro, mm, proposta, va, vamos a ver, eh, un, algo que vas a facer precisamente mm, aproveitando este esta fin de semana tan extraordinaria, non? Sí, unha fin de semana longa e ademais soalleira, porque saín de Pontevedra con sol e aquí tamén tamén estamos con sol, aínda que, bueno, aquí notase unha temperatura eh, un pouco máis máis baixa, non? Uh -huh. Bueno, eh, pero que con todo con eso é extraordinario visitar Galicia mm, pola zona que estás agora mesmo eh, achegándote ruta xa falarei se caso o próximo día, pero merece a pena, non, non é moi longo, son uns 13, 14 kilómetros, ese de, do, do barquiro, eh, e logo xe caminando a, eh, espasante por un, ah, un, bueno, un carreiro estreitinho, eh, por pola beira mar vense moitas, podense baixar a moitas praias que que, bueno, hai, non hai, non están urbanizadas, dá, dá gusto estar por elas, e logo rematas en Sante, se colle de volta o, o, o ferry, o, o tren este de vía estreita, non? Febe, ferrocarril de vía estreita, está ben, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Viveiro ten moitísimas rutas interesantísimas. Unha, esa, claro, esa é unha, unha, unha ruta das máis longas, quizás non, non é a, a de Salvarosa, nin o Montefaro, nin, nin outras que, que son máis coñecidas por a xente do, do, do rural, do normal, da, o Pozo da Ferida, por exemplo, o Monte Castelo, pero esta outra mm, ten que ter un encanto, un engado extraordinario, posto que vades sempre percorrendo a vida da ría, non? Barqueiro para min é das, das máis bonitas, non? E, e bueno, o percorrido pola beira do río Lor, todo eso pois é unha é unha regalía, non? Pero bueno, hoxe eu creo que en toda esa, esta fin de semana en toda Galicia hai hai festas, non? Están, sí, o sea, hai fumo, pero non de non de lume. Esa, exactamente. <laughs> eh, celebrase o afortunadamente o, o lume, pois parece que xa quedou atrás, non? Sí, sí. Entonces celebrase o lume, pero por facer os magostos, non por o... Exactamente. Exactamente. eh, porque, bueno, era, estamos no, no Samaín, é unha das tradicións do Samaín, precisamente o que distir os magostos, eh, tamén, que tamén se fan aí en, en Cataluña, non? Sí, sí, sí. Eh, outro día falaba Mandianes de, de, nun artigo, eh, pues precisamente eh, citaba un xeiro inglés do século XVIII, que contaba que en Galicia comíase castañas a espera dos, dos defuntos coa fe de que cada unha libraba a unha alma do, do purgatorio. Uh -huh. Pero bueno, eso foi no 18, porque agora mesmo o Papa dixo xa que non había... Que non había purgatorio. purgatorio. <laughs> non sei, eh, como xa comentamos aí atrás, se desapareceu o purgatorio, non sei se xa a Santa Noites a Santa Compaña se, andan por aí, non? Porque votaríanos do desaparecería xunto co purgatorio. <laughs> non, en Galicia, eh, en Galicia vai ser difícil de votar, de votarlos fora, non? A xente eh, campaña. Continuará. Bueno, pois hoxe, hoxe hai festas por de, dende de Cedeira que consideras que, que a, a cuna do berce do, do Samael, porque recuperou a tradición hai 22 anos, non? Hai, dende Cedeira, digo, a, por exemplo, a Illa da Rusa, donde mata a, unha bueno, unha facha de frases, eh, todos vestidos de terroríficas galas, eh, mata cunha chocolatada, non? Pasando polo desfile de, eh, que se fai pola muralla de Hugo, festas gastronómicas en, en Catoira, eh, eh, premios a, a disfraces, en fin, un pouco de todo. De todas maneras, eu non eh, eh, <laughs> se pudera estaría ali hoxe en, en Gariz porque hai unhas, unhas xornadas creo que fora no 1919 eh, cando Vicente Risco fixera un discurso na súa entrada na, na Real Academia Galega que falaba de un caso de licantropía que sí. eh, é o caso de, de Manuel Blanco, Roma Santa non? Que, que, que novelou un dos nosos escritores famosos, non? Sí. Alfredo Conde ten un libro que é Roma Santa, Memoria Incerta do Home Lobo. Pero, bueno, despois incluso se fixeran dúas películas, unha que eh, dirixiu eh, Pedro Olea, na que traballaba José Luis López Vázquez, que era el, el bosque del lobo. Mm. En neste caso non se chamaba Benito eh, Benito Blanco, senón que era Benito Freire. E logo, eh, eso foi no 1970, no 2004, inspirándose eh, precisamente no libro de Alfredo Conde, que o publicou no 2004, pois eh, Paco Plaza, o director Paco Plaza, fixo outro outro filme que é Roma Santa, a caza da besta. Mm. Bueno, pois na, na Fundación Vicente Risco de Allariz vaise celebrar esta... Eh, hoxe, precisamente, comenzaba, era a primeira xornada de unhas xornadas sobre sobre o, a licantropía, o caso de Manuel Blanco Roma Santa, non? Uh -huh. eh, hai, por exemplo, hoxe era a inauguración, creo que había unha mesa redonda na que, entre outros, está García Mañá para falar de, de Roma Santa, tamén sobre vaise falar sobre o contexto histórico. Logo, mañá domingo, hai a proxección da, dunha das, destas películas que eu citaba antes, el, el bosque del, del lobo, eh, e logo na terceira xornada que é o Luz, hai unha especie de recreación do suizo de, de Roma Santa, non? Uh -huh. Pois eh, eh, Roma Santa, non sei se lembrades un pouco a, a película de José Luis eh, López Vázquez, pois era, creo que era o sétimo fillo dunha, dunha familia, non? Eh, bueno, en, no principio era xastre, pero logo, pois, ao quedar viúvo, pois dedicouse á venda ambulante, primeiro pola zona da Llariz, eh, e máis tarde por, por toda Galicia. Logo comezou a estenderse o rumor de que vendía unto de graxa humana, <laughs> eh, sí. eh, fora acusado do asesinato dun, dun alguacil, eh, fora condenado, pero conseguira fuxir, estivo cochado moito tempo, ata que fora eh, de novo capturado en, en Toledo. Eh, fora xulgado en, en Allariz, onde eh, parece ser que, el, que recoñecera efectivamente que, que asesinara a nove persoas e eh, que bueno, el dicía que fora vítima dunha maldición que cando era mozo e eh, que tiña alucinacións nas que se vía rodeado de lobos despois dos, dos asasinatos, non? Sí, sí, sí. E incluso se comenta que houve un, un francés que eh, pois interesou por estudar o, o caso este de, de licantropía e conseguiu que se adiara o, o bueno, a, o asustizamento de, deste, de, de, de Manuel Blanco. De Roma Santa, sí. Sí que ao final parece ser que a, que a raíña eh, pois, le conmutou a, a cadea perpetua, non? Uh -huh. eh, pero bueno, quen, quen mellor relata o, o o tema este de, de Roma Santa so, é un, un, un romance que cantaban os, os cegos pola época. Ah, sí. se si, si che parece, pois eh, teño aquí un Ajá. Eh... Sí, además non, non é moi longo. Sí, se queres esprallarte, se queres facelo, sí, hombre, claro. Vale, claro que pues, sí. Pois, queres amen... Eh, teño, teño aquí o que teño algún, algún problema xa de, de luz, porque estou no, no, no coche, pero penso que... Vamos a ver. de oigan de esta maldición que un padre o un hijo le ha echado, que el lobo se ha transformado eh, sin, sin, tenerle compasión. De hmm. esta causa marchar, este crimen segundo que horroriza a todo el mundo, venid padres a escuchar. Hay algunos que así cuentan que todas las maldiciones, que son como las procesiones, que de donde suelen entrar de que de donde salen entran. No es verdad, no es verdadera tal cuenta, pues en Galicia se ha hallado que el caso más pesado, maldiciendo un padre a un hijo, y se ha visto claro y fijo que un lobo se ha transformado. Cuando hombre llegó a ser, tomó oficio de tendero, y de un pueblo a otro ligero va con su tienda a vender. En la Sierra Couso, al ver dos lobos una mañana, pierde su figura humana, Después que se ha desnudado, dos o tres vuelcos ha dado y de lobo se miraba. Iba engañando a la gente de pueblo en pueblo Manuel, diciendo que en Santander acomodaba sirvientes. Antonia Rúa, inocente, y a sus dos hijas se lleva, y en San Mamés, en una cueva, a las tres las ocultaba. Todas tres devoraba. Esta fiera allí se ceba. Eh, la fiera de San Mamés la sierra de San Mamés ya no quiere dar abrigo a este infernal enemigo, de allí se marcha Manuel. Con aquella idea cruel iba dando desconsuelos a la orilla de Fornelos, a una anciana se comía, da disgustos cada día a padres, hijos y abuelos. En Galicia, de se ha salido, a Castilla se venía, con otros en compañía, en esta no le ha valido de Escalona en un partido que es, provincia de Toledo, allí sus tres compañeros le acusan de criminal y precipita a declarar donde lo cargan de hierro. Mm. Eh, en 30 años eh, que ha llevado encima esta maldición, dice en su declaración eh, otras muertes que ha causado, su conciencia ha descargado, al calabozo le meten. Ya es evidente su muerte, pues el Dios, pues su Dios lo ha querido, que pague esta maldición las víctimas inocentes. Uh -huh. eh, tienes que perdonar, pero casi non teño luz. Sí, sí. Eh, eh, costame ler. Eh, por outro lado, pois, creo que teño problemas de, de batería. Vale. Bueno, pois, pues, Xulio... Entón, o próximo día, se che parece, falamos que eh, porque ese xa me estou alargando un pouco, que eh, comentamos aí un día de que este era o ano de que este ano que este ano que remata de cara a Cunqueiro, mm. eh falamos de, de Paz Andrade, o día das letras galegas, sí. non entón, comentaras ti dun escritor daqui do norte de sí. da provincia de Lugo que tamén eh, había que lembralo e tal, que naquele momento pois non, non nos lembrábamos, e eu creo que ti te deberías de referir a Pastor Díaz, sí. que, que é precisamente aquí de Viveiro, por eso xe pensaba falar del, uh -huh. porque Pastor Díaz naceu eh, no 1811, é dicir, que celebraríamos o bicentenario. Claro, claro, claro. claro. O bicentenario. E foi pois, unha das figuras importantes do, do romanticismo español. Uh -huh. E, eh, e bueno, como queiras, eu teño medo que se me acabe a Vale, pois a pois batería. pois eu agradeceche moitísimo a túa proposta e seguro que, que bueno, xa nos darás a noticia que che parezca máis interesante a próxima semana, pois entonces entre Pastor Díaz Cunqueiro e, e Paz Andrade pois eh, poderemos falar, teremos tempo de abondo nos nosos programas para poder informar aos nosos ointes e darlles comunicacións das que ti escolles tan axeitadamente para que todos os nosos ointes estén ao día Mm, da nosa cultura que, que, que, que bueno, pois agradecemos moitísimo a túa participación e colaboración como por exemplo este traballo tan interesante que nos acabas de facer deleitar con, bueno, pois lembrando o o Roma Santa Exacto, o romance eh, de, Roma Santa O romance eh, que... Eh, por certo, que hoxe eh, creo que se estreaba en, en as catro cidades importantes de Galicia, mas tamén moi forte Vila García, a unha película baseada no libro de Quinteiros e o Velo Simbaz, as illas. Uh -huh. eh, bueno, hai, hai que ver. <laughs> Vale. Pois pues bueno, agradecemosche moitísimo, mm, Xulio, a túa aportación, eh, bueno, por, mm, por que non quedes así colgado e eh, que non darche a despedida eh, en, en Alvis, pois desexamosche que, que teñas unha feliz fin de semana eh, bueno, unha semana longa, que, que pases moi, moi agradable, xa nos contarás as túas experiencias por ese camiño mm, tan agradable ao lado da ría de, de Viveiro. Do Barqueiro. Do Barqueiro, sí. eso. Moi ben, pois, eh, nada, un saúdo a todos. Un saúdo, Xulio. Ata vindeira semana. Ata logo. Ata logo. Bueno, pois saben, ven, Xulio sempre nos... Ah, mm, bueno, sorprende eh, Mm, siempre nos envía cosas interesantes para que todos ustedes disfruten con nos, con esta compañía de música, de intervenciones de comunicaciones y de interesantes aportaciones de nuestra cultura.